فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ايها الناس اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله عز وجل فانه قد فاز المتقون كما قال الله تعالى ان للمتقين مفازا ايها الناس عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقد اخرج الامام البخاري واحمد بن حنبل الشيباني رحمهما الله تعالى من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته الوداع فقال ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان عباد الله وأورد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى منها أربعة حرم أنه قال محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة ndugu zangu waislamu katika hutuba yetu ya leo tutaangalia aya ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyo katika tauba aya 36 ikielezea idadi ya miezi mbele za Allah tabaraka wa taala na kubainisha ndani yake katika miezi hiyo kuna miezi minne mitukufu Allah anasema katika sura tauba inna iddata shuhuri inda Allah hakika idadi ya miezi mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ithna ashara shahran fi kitabillah ni miezi 12 katika kitabu cha Allah yauma khalaqa Allahu samawati wal ardh tokea siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliumba mbingu na ardhi minha miongoni mwa miezi hiyo 12 arba'atun hurum kuna miezi minne mitukufu mno dhalika dinul qayyim na hiyo ndiyo dini ya sawa fala tadhlimu fihinna anfusakum basi msidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wazi idadi ya miezi kwamba ameshahukumu mbele yake Allah tabaraka wa taala kuwa miezi idadi yake ni kumi na mbili lakini pamoja na hivyo akaihusisha miezi minne kwa ubora kuishinda mengine yaliyobakia na ndani yake akatuhusia Allah tabaraka wa taala kuwa tusidhulumu nafsi zetu ndani ya miezi hiyo minne iliyokuwa bora lakini aya haikutaja miezi hiyo ni miezi gani mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa yeye ndiye mfasiri namba moja ndiye mfasiri bora kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala amekuja kuweka wazi miezi minne hiyo iliyokuwa mitukufu katika hadithi aliyopokea Abu Bakrata radhiyallahu anhu ambayo imesimuliwa na al-Imam Ahmad fi Musnad wa akhrajahu al-Bukhari fi sahihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam khataba fi hajjati alitoa khutba katika hija yake hajjatul wadaa faqala akasema mtume ala tambueni inna zamana qad istadara kahayati hakika zama zimezunguka juu ya mweko wake ambao Allah tabaraka wa taala ameuweka yauma khalaqa as-samawati wal ardh kuanzia siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliumba mbingu na ardhi as-sanatu mwaka mzima 12 shahran ni kwa idadi ya miezi 12 ili utimie mwaka ipatikane idadi ya miezi 12 minha miongoni mwa hiyo miezi 12 arba'atul hurum kuna miezi minne ambayo ni mitukufu mno mtume akaitaja kwa kusema thalathun mutawaliyatu miezi mitatu kati ya hiyo minne mitukufu mitatu ni yenye kufuatana pamoja akataja dhulqaada wa dhulhijja walmuharram hii ni miezi mitatu ambayo mutawaliatu imefuatana pamoja ni katika ile miezi minne mitukufu na akautaja mwingine kwa kusema mtume wa Rajab Mudhar na mwezi mwingine wa nne ni mwezi wa Rajab ambalo ambao unanasibishwa na kabila la Mudhar kwa kuwa wao walikuwa wakiuadhimisha sana alladhi mwezi ambao baina jumada wa shaaban unapatikana mwezi huu wa rajab katikati baina ya jumada na shaaban baada ya jumada al-akhira jumada al-akhira kuna rajab alafu nakuja shaaban kwa miezi minne mitukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alituhusia katika aya kwa kusema fala tadhlimu fihinna anfusakum msidhulumu ndani ya miezi hiyo minne mitukufu nafsi zenu tusimwasi Allah tabaraka wa taala tusifanye dhulma ndani yake wala aina yoyote ya dhambi sababu kufanya dhulma au dhambi yoyote ndani ya miezi hii mitukufu ni kuidhulumu nafsi lakini pia al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipokuwa katika mwendelezo wa kutafsiri aya hii akaleta kauli ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma akiwa na tafsiri kauli yake Allah aliposema minha arba'atun hurum annahu qala kwamba yeye Abdullah ibn Abbas amesema Muharram wa Rajab wa Dhulqa'dah wa Dhulhijja ni miezi minne ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliifasiri ni mwezi wa Muharram mwezi wa Rajab mwezi wa Dhulqa'dah na mwezi wa Dhulhijja ayuha nasu ibadallah baada ya kuifahamu miezi hiyo minne kwamba ndiyo miezi mitukufu dhidi ya miezi iliyobakia vile vile tufahamu kwamba sisi ni wenye kuwemo ndani ya mwezi mmoja kati ya hiyo minne mitukufu nao ni mwezi wa Rajab Rajab Mudhar mpaka sasa tumo ndani ya mwezi wa Rajab ni mmoja kati ya miezi minne mitukufu wa min asma'i na miongoni mwa majina yake mwezi huu wa Rajab ambaye imethibiti kupitia hadithi na kauli za salaf waliotangulia annahu yuqal al-Muharram kwamba vile vile mwezi wa Rajab unaitwa kwa jina la al-Muharram wa minhu al-asam na vile vile miongoni mwa majina mwezi wa Rajab unaitwa al-asam kama alivyotaja hilo الامام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه المعروف لطائف المعارف امتج اثر كتوكا والحسن البصري رحمه الله تعالى البسيم الحسن البصري ان الله افتتح السنه بشهر حرام حقيقه الله تبارك وتعالى amefungua mwaka kwa kutumia mwezi mtukufu wa khatamaha bi shahrin haram na kahitimisha mwaka Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwezi uliokuwa mtukufu falaisa shahru fi sana basi hakuna mwezi wowote katika mwaka mzima baada ramadhan baada ya mwezi mtukufu wa ramadhan a'dhama 'inda Allah min al-muharram uliokuwa bora zaidi mbele ya Allah tabaraka wa taala kuushinda mwezi wa al-muharram ambao ni rajab hakuna mwezi ulio mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya mwezi wa Ramadhan unaoushinda kwa fadhila mwezi wa Rajab akaendelea kusema al-Hasan al-Basri wa kana yusamma shahr Allah al-asam na vile vile mwezi huu wa al-Muharram ambao ni Rajab walikuwa wakiuita wema waliotangulia mwezi wa Allah ambao ni al-asam min shiddati taharimi kutokana na ule ukubwa wa utukufu wake wakiitwa asam na vile vile al-Muharram majina haya yamekuja katika athar na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa hizo ni hadithi aliyopokea Abu Dharr radhiyallahu anhu قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر يناسما nilimuuliza mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam ayu layli khairun wa ayu al-ashhuri afdalu فقال خير الليل جوفه وافضل الاشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم Abu Dhar radhiyallahu anhu anasimulia kwamba yeye alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam ni upi usiku ulio bora zaidi na ni upi mwezi uliokuwa na fadhila mno faqala mtume akasema kumjibu Abu Dhar khairul layl jaufuhu bora ya usiku ni ile sehemu yake ya mwisho wa afdalul ashhur na bora ya miezi shahrullah ni ule mwezi wa Allah alladhi tad'unahu almuharram ambao nyinyi mnauita kwa jina almuharram ambao ni rajab kwa bora ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya ramadhan ni mwezi wa Allah wa rajab ambao bado tumo tunaishi ndani ya mwezi huo mtume sallallahu alayhi wasallam ameachia tamko la al-Muharram wenye kutukuzwa katika mwezi wa Rajab hii kuonesha utukufu na fadhila lokuwa nao mwezi huu na kwa ajili hiyo imekuja atha ya maneno ibn Rajab al hambali rahimahullahu ta'ala hina makala yufassiru hadha al-hadith wakati alipokuwa kitafsiri hadithi hii kwa kusema أفضل الأشهر تمكو لمتوم تومل أفضل الأشهر قال ابن رجب محمول على ما بعد رمضان تمكو هيلي افضل الاشهر linachukuliwa na kubebwa na kufanywa kazi ule bora wake Rajab kwamba ni baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa hakuna mwezi ambao ni bora zaidi baada ya Ramadhan kuliko mwezi wa Allah shahrullah almuharram alasam wa huwa Rajab baada ya hapo ayuha nasi ibadallah baada ya kuona sehemu ya utukufu wa mwezi wetu huu wa Raja ambao tuko nao ambao haulingani na miezi mingine baada ya mwezi wa Ramadhani lakini pamoja na hivyo kuna baadhi ya watu wameghurika na utukufu wa mwezi huu kwa zile fadhila zake na ubora wake ambao Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha kwenye Qur'ani na mtume sallallahu alayhi wasallam akathibitisha kwenye hadithi na kauli za salaf waliotangulia wakazusha baadhi ya mambo kwa kughurika na fadhila za mwezi huu ahdathu alhawadith wakazusha matukio tofauti walbid'a na wakazusha bid'a nyingi wadhalalat na mambo mingi ya upotevu kwa kuwa tu mwezi huu umekuwa ni mtukufu minha miongoni mwa bid'a ambazo zimezusha ndani ya mwezi wa Rajab mwezi wa Allah uliokuwa mtukufu qaulu ba'dhi ni kauli ya baadhi yao ala anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam juu ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam wulida fi awwali lailati rajab amezaliwa ndani ya usiku wa mwanzo wa mwezi huu wa Rajab miongoni mwa mambo yaliyozushwa katika mwezi huu wapo baadhi ya watu wanaoitakidi na kuamini kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa katika usiku wa mwanzo wa mwezi huu wa Rajab wa minha na miongoni mwa bidaa hizo takhsisuhu bisiyami walqiyami kuhusisha mwezi huo kwa kisimamo cha usiku na kufunga wal umrati na kwenda kufanya umra wa ziyarati qabri nabii sallallahu alayhi wasallam pia akahusisha ziara matembezi maalum kulitembelea kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam wa minha na vile vile miongoni mwa bid'a zilizozushwa katika mwezi huu wa Rajab ni salatu raghaib ni swala yenye kuitwa kwa jina la salatu raghaib fi awwali lailatin min rajab ambayo husimamisha swala hiyo katika usiku wa mwanzo wa mwezi wa rajab pamoja na kwamba swala hilo wamelikemea vikali wanachuoni wetu kama vile al-Imam Malik wa al-Imam Shafi'i wa Abu Hanifa wa Thawri wa ghayruhum min a'immati ad-din wa ajma'u ala anna al-hadith al-marwiy fiha kadhib swala hii wameikemea wanachuoni wengi katika wanachuoni kutegemewa na akaafikiana juu ya kwamba swala hii ni ya uongo haijathibiti lakini pamoja na hivyo ni swala ambayo inaswaliwa ndani ya mwezi huu na kuonekana kwa ndo dini ama binisbati siyami wal qiyam ama tukianza kuelezea swala la kufunga na mwezi huu kuhusisha funga maalum na kuhusisha kiamu kisimamo maalum kwa ajili ya mwezi wa Rajab qala al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi tabyin al-ajab bima warada fi fadl Rajab amesema al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab katika kuelezea swala hili la kuhusisha funga maalum na kisimamo maalum katika mwezi huu wa Rajab amezungumza maneno katika kitabu chake tabiinu la ajab bima warada fi fadli rajab maneno yafuatayo anasema alhafidh lam yarid fi fadli shahri rajab wala fi siyami shay'in minhu muayyan wala fi qiyami laylatin makhsusatin fihi hadithun صحيح yasluhu lilhujjati waqad sabaqani ila الجزم dhalika الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ وكذلك رويناه عن غيره الإمام الحافظ ابن رجب alipokuwa akizungumzia swala la kuhusisha funga ndani ya mwezi wa Rajab na kuhusisha visimamo vya usiku ndani ya mwezi wa Rajab visimamo ambavyo unafunga ambazo hazipatikani nje ya mwezi huu anasema al-Hafidh lam yarid fi fadli shahri Rajab hakijaja chochote katika ubora wa mwezi wa Rajab wala fi siyamihi wala katika kufunga kwake mwezi huo wala fi siyami shay'in minhu muayyan wala katika kitu chochote kutokana na mwezi huu chenye kuainishwa wala fi qiyami lailatin makhsusa wala katika kisimamo cha usiku maalum hakijaja chochote fihi ndani yake hadithun sahih hakuna hadithi sahihi iliyokuja ndani yake hakijaja chochote kwa maana haijaja hadithi yoyote ambayo ni sahihi kuonesha fadhila za kusimama ndani ya mwezi huu na ubora wa kufunga ndani ya mwezi huu hadithi ambayo yasluhu lilhujja anasema mtunzi ambayo inasilihi na kufaa kutolewa hoja hadithi hiyo haipo waqad sabaqani ila dhalik anasema alhafi na kwa hakika amenitangulia mimi katika kukata hilo ila jazmi dhalik kukata kauli hiyo الامام ابو Abu Ismail الامام ابو اسماعيل Abu الحافظ وكذلك harawi al-Hafidh wakadhalika na vile rawainahu an ghairi tumepokea jambo hilo la kukata kwamba hakuna fadhila na ubora wa kisimamo ndani ya Rajab na funga maalum ndani ya Rajab pia tumepokea kutoka kwa wengineo wasiyekuwa al-Imam Abu Ismail al-Harawi wa min al bid'ah na katika kubwa ya bid'a ambazo zimezushwa katika mwezi huu wa Rajab takhsisu uqi'i kiswat al-mi'raj kuhusisha kutuka na kutokea kisa cha mi'raj walihtifali biha na kukusanyika na kusherekea kwa ajili ya kisa hicho fi lailati sabi'i wal 20 min rajab ndani ya mwezi 27 katika mwezi huu wa Rajab. Siku ya saba watu wanaitakidi na kuamini kwamba ndiyo siku ambayo ilitokea tukio la al-Isra wal Mi'raj. Kadhiban wa dhura, kwa uongo wala hijathibiti, kwa sababu tarehe na riwaza na chuoni wenye kutegemewa na hadithi tofauti zimekujelezea swala hili lakini hakuna hadithi ambayo ni sahihi iliyoelezea tukio hili kuwa lilifanyika ndani ya mwezi wa Rajab wala hakuna kauli ya mwanachuoni mwenye kutegemewa mwenye kuthibitisha kwamba Isra na Mi'raj ilitokea ndani ya mwezi 27 katika mwezi wa Rajab Allahu a'lam Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الناس عباد الله baada ya kuona utukufu wa mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni shahrul muharramul asam rajab mudhar na kuona fadhila zake kwamba mwezi huu unachukua nafasi ya pili kwa ubora baada ya mwezi wa Ramadhan Na vile vile tukaona baadhi ya bid'a na uzushi ambao umezushwa ndani ya mwezi huu na watu kwa ghera ya kutafuta thawabu na makasudi tofauti ambayo wao wanayajua zaidi. Lakini pia tukaona katika maneno tuliyanukuu kama al-Hafidh Ibn Hajar anapinga vikali kuhusisha fadhila ndani ya mwezi huu kama vile kwa ajili ya kufunga au kisimamo au na mambo mengineyo lakini pamoja na hivyo limezushwa kubwa zaidi ya hayo ni jambo la kuitakidi kwamba tukio la Isra na Mi'raj limetokea ndani ya mwezi huu wa Rajab tena tarehe 27 tukio la Rajab waqa'at haqqan limetokea kiuhakika la raiba la ishkala fiha hakuna ishkal wala pingamizi yoyote ahlus sunnah wal jamaa wanathibitisha juu ya safari ya mtume kutokea maka mpaka Baitul Maqdis na baada ya hapo akapelekwa juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala hadithi zimethibiti katika kuthibitisha tukio hili nyingi lakini kuhusisha mwezi 27 Rajab kuwa ndio mwezi kuwa ndio siku ambayo ilitokea tukio hili hakuna hadithi wala kauli ya mwanachuoni yoyote mwenye kutegemewa aliyezungumza kwa kufaa kwake jambo hili kwa kuwa ahlu sunna anathibitisha na kwa itikadi hiyo wakaandika katika vitabu vyao kwamba miraji imetokea hakan miongoni mwa hao ni al-Imam As-Safarin rahimahullahu ta'ala fi aqidati alipokuwa akizungumzia khasaisur rasul sallallahu alayhi wa sallam akataja ushahidi kwamba ahlu sunna wanathibitisha tukio la Isra na Mi'raj wala hawalipingi tofauti na wanavyodhani baadhi yao Al-Imam Safarini baada ya kutaja mambo ya shafaa shafaatul udhma akataja khasaisu rasul mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemhusisha nayo mtume sallallahu alaihi wasallam kinyume na mwingine anasema wa khassahu bidhalika almaqami wa baathihi lisairi alanami ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا ميل ولا اعوجاج الإمام السفاريني katika akidatu safarinia anathibitisha kwamba ahlu sunna anathibitisha tukio la Isra na Mi'raj kwa kauli yake aliposema wa khassahu bidhalika almaqam na Allah subhanahu wa ta'ala amemhusisha yeye mtume kwa makamu hii ashafaatul udhma yeye ndo mhusika wa shafaatul udhma vile vile wa ba'thihi lisairil anan na kumtumiliza yeye Allah subhanahu wa ta'ala mtume huyo kwa watu wote amemhusisha katika swala la kumtuma kwa watu wote wa mu'jizil qur'ani kal mi'raj na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amemhusisha mtume kwa kumpa miujiza ya Qur'an kama vile safari ya Mi'raj haqqan safari hiyo ilitokea kiuhakika bila mainin wala wijaji bila ya uongo wowote wala kwenda kombo ahlusunna sunna wanathibitisha kutokea kwa tukio la Isra na Mi'raj bali wanachokipinga wao ni kuhusisha tukio hili ndani ya siku ya 27 ya mwezi wa Rajab wanachuoni wetu waliotangulia na wajuzi wa riwaya za hadithi hawathibitishi suala hili kwamba kutokea kwa Mi'raj ilikuwa ni ndani ya siku ya 27 mwezi wa Rajab Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala fi lataif almaarif katika kitabu chake lataif almaarif alipokuwa akizungumzia bid'a za shahri rajab uzushi ambao umezuliwa ndani ya mwezi wa rajab anasema hivi waqad ruya na pamesimuliwa annahu kana fi shahri rajab hawadithun adhimatu hakika yake kumekuwa ndani ya mwezi wa Rajab na matukio makubwa wala yasiha shay'un min dhalika alhafidh anasema hakijasihi chochote katika matukio hayo hayo yanotajwa katika fadhila za mwezi wa Rajab matukio makubwa makubwa hakuna kilichosihi chochote katika hayo faruya anna nabia anaendelea kwa kusema na pamekelewa vile vile kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ulida fi awwali lailatin minhu amezaliwa ndani ya usiku wa mwanzo wa mwezi huu wa Rajab kuna watu wana itikadi hiyo anaendelea alhafi wa annahu bu'itha fi sabi'i wal 20 na kwamba yeye mtume alitumilizwa alipewa utume ndani ya siku 27 katika mwezi wa Rajab waqila fil khamis wal 20 na vile vile panasemwa kwamba biatha yake mtume ilikuwa ndani ya siku 25 katika mwezi huu wa Rajab anasema wala yasihhu shay'un min dhalik wala hakuna chochote kilichosihi katika jambo hilo mtume hajazaliwa katika usiku wa mwanzo wa Rajab wala hajatumilizwa ndani ya siku 27 au ya 25 ndani ya mwezi wa Rajab sehemu ya shahidi ambayo tunakusudia kuhusiana na kisa cha Mi'raj aliposema al-Hafidh waruya isnadin la yasihu na pamesimuliwa kwa isnadi ambayo haijasihi anil Qasim ibn Muhammad kutoka kwa al-Qasim ibn Muhammad anna al-Isra bin Nabiy sallallahu alayhi wasallam kana fi 27 min kwamba safari ya mtume ya Isra ilikuwa ndani ya siku ya 27 mwezi wa Rajab Al-Hafidh kwa kurejea maneno yake anasema waruya biisnadin la yasihu pamesimuliwa vile vile kwa isnadi ambayo haijasihi anna al-isra bin nabiy kwamba safari ya mtume ya Isra sallallahu alayhi wasallam kana fi sabiin wa 20 min Rajab ilikuwa katika siku ya 27 mwezi wa Rajab wa ankara dhalika Ibrahimul Harbi na amelikemea na kulipinga jambo hilo al-Imam Ibrahimul Harbi wa ghairuhu na wengineo wasiyekuwa huyo kwa kuthibitisha ndani ya siku 27 kwamba ndio siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipelekwa safari yake ya Isra na Mi'raj ni katika mambo ambayo yamezusha ndani ya mwezi huu wala hajasihi hakuna mwanachuoni mwenye kutegemewa ambaye amejuzisha na kusema kufaa kwake jambo hili mwisho kabisa wa hotuba yetu kwa kukumbushana ni kwamba tumeelezea mwanzo utukufu wa mwezi wa Rajab kwamba ni mmoja katika miezi ya Allah iliyokuwa mitukufu kwa kupitia kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kauli ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu kwa bila shaka amal zinazofanywa ndani ya miezi hii kama mwezi huu wa Rajab uzito wake katika fadhila na thawabu na kuwa ni mzito sana uzito ni mkubwa kama ilivyokuwa maasi ndani ya mwezi huu hili ahlu sunna nalithibitisha kwamba kwa kuwa mwezi mtukufu basi hata yale maasi yanakuwa makubwa zaidi kwa dhambi na amali ambayo imethibiti kufanywa ndani ya mwezi huu na miezi mingineyo kufanya kwake huu ndani ya mwezi ambayo ya kheri thabu zake zinakuwa ni kubwa zaidi kutokana na utukufu wa mwezi huu na hilo amelishiria Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah الحراني رحمه الله تعالى في كتابه الفتاوى الكبرى البسيمة المعاصي في الأيام والأمكنة المعظمة يا غليظ عقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان شيخ الإسلام ابن تيمية akielezea kwa kusema almaasi fil ayami wal amkina maasiya katika masiku na sehemu almuadhama zenye kutukuzwa kama mwezi wa Rajab maasiya yanayofanywa ndani ya mwezi huu ambao umetukuzwa ya ghalidhu iqabuha inakuwa nzito sana adhabu yake biqadri fadilati zamani wal makani kwa kiasi cha ubora wa zama na sehemu husika kwa kwa kuwa mwezi huu ni mtukufu amali yake ya khairi inakuwa ni kubwa zaidi lakini vile vile shari yake adhabu yake inakuwa ni kubwa zaidi bikadiri azzaman kwa kiasi cha muda ni juu yetu kukithirisha amali njema ndani ya mwezi huu na mengineyo hasa ile iliyokuwa mitukufu na aqwal zenye kuridhiwa na Allah tabarak wa taala pamoja na kuacha maasiya na yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayachukia na kuyakataa rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan wa وقنا adhaban nar برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين